u događajima vezanim za mongolske tatarske ratove, odnosno u ciklusu predavanja vezani za krstaške ili križarske ratove i, i mongolske koji su se susreli na kraju, završavaju u istom jednom periodu, znači e, križarski pohodi i ratovi i tatarski. Prije toga samo da podsjetim, znači, zašto mi govorimo ovaj historijski dio e, iz razloga što je to metod kuranski u prenošenju pouka mudrosti, izvlačenju dersova, koristi iz određenih događaja. E, mnoštvo je priča koje je Allah s.w.t. spomnio u svojoj plemenitoj knjizi, da je ne navodimo, koje mi dobro znamo, kao djeca naučimo. Također je poslanik sallallahu alaihi sallam koristio kao metod da ispriča neku priču, navede neki primjer slikovit, plastičan, koji se lahko zapamti i duže ostaje u čovjekovom pamćenju nego, nego da se Eh, spomeni neki šerijatski tekst. Da je to tačno, evo ja ću vam navesti primjer dvije priče koje sam čuo i dan danas i pamtim. Ne znam ni kad sam čuo, ni kako se to desilo. Koliko priča određeni, naravno istiniti događaj, ostavljaju traga. <clears throat> Jedna od njih je da nam jedan od šehova rekao u kontekstu govora o bitnosti akide tevhida i pozivanju tevhid i e, ukazivanje na širk i raširenost širka i tako dalje, kaže da je ših Muhammed, Muhammed ibn Abdul Wahab jedno, jednoj halki, na jednom dersu predavanju svojim učenicima rekao desilo se, kaže, na tom, tom mjestu kod nas ovdje gdje su oni bili tamo u, u Neđdu, kaže, ima na tom, tom mjestu ima drvo drvo, stablo oko kojeg ljudi idu i radi određene stvari koje su od širka. Ispričao je, opisao taj događaj i uglavnom nije bila neka reakcija od njegovih učenika jer su na to navikli na tu priču. Govorio o konkretnom događaju. Da bi drugi put kad su došli na, halku, spomenuo, kaže, jeste li čuli za, da se na tom tom mjestu proširila se priča, jel, da ima jedna žena muslimanka koja je učinila zinalog. Blud. I čim je završio priču, nastala je reakcija među njegovim učenicima. Kao reakcija negodovanja, da se to pojavi među muslimanima i tako dalje. I kad se završila reakcija, onda on njima kaže, evo vidite, ovaj, vidite koju grešku vi pravite greška je tu u tome da veći značaj dajete nečemu što je manje značajno u islamu od onog što je više značajno u islamu. Niste reagovali kad sam pričao o širku koji je među muslimanima, e, gdje rade ljudi muslimani širk, a onda se reagovali za nešto što je haram, što ne izvodi iz islama. E, hoće da kaže tom pričom kako ljudi, e, iako su oni bili učenici tu labodin koji traži širijesko znanje, znači znanje određeno treba vremena da se slegne, treba da se uči, da se slegne i da se znaju prioriteti. Ovdje pojent u, u toj priči, da ja kad sam je čuo, ne znam kad sam je čuo, kako se to desilo, od ko, čak ne kog čeha, ali nikad nisam ih poslije zaboravio. Sam taj događaj, sam taj et, takav opis koji je to bezazan, nije nešto poseban. Drugi zanim, zanimljivu priču koju nikad ni, također nisam zaboravio, prvi put kad sam je čuo, a to je da je jedan od šehova Saudijske otišao u otišao u Indiju. I sreo se sa jednim, e, u tom mjestu gdje je otišao, sreo se sa jednim velikim učenjakom tog mjesta e, u Indiji i kad je ga ovaj sreo i po izgledu ga vidio, vidio rekao mi, jel da ti si Saudija, aha, kaže ti si Vahabija, jel. E, pa mu je ovaj rekao, jel, ovaj, ušli su tu priču, razgovor, jel, Vahabije postoji, ima li nema Vahabija i tako dalje i Uglavnom, eh, taj šejh iz Indije eh, očito imao nekakve ovaj, predrasude, odnosno već, eh, već ispričane priče o nekakvoj skupini koja dolazi iz te zemlje, koji su vehabi i tako dalje, ne vole poslanika, ne vole mevlud i ostala nam poznata priča. I kad su završili razgovor, on njemu kaže, mogu da tebi jednu hediju dati? Ovaj, Ipak smo mi muslimani, razilazimo se u nekim stvarima, ne razumiju se, a da ja tebi dadim jednu hediju i složi se ovaj, a onda on imao kod sebe knjigu Kitabu Tevhid. Kitabu Tevhid koja je Muhammedem I on uzme tu knjigu i pocijepa korice. Skloni korice gdje, piše ime autore naslov knjige. I dadne kaže njemu, evo imam ovaj primjerak, tako je ovaj, bez korica, pa onaj, ne, neć, ovaj, neće smeta što nema korice. Uglavnom ovaj prihvatio drago bilo za hediju. Knjiga je knjiga draga, uvijek muslimani, muslimani vode knjige. Uglavnom, ne prošlo nekoliko dana, ponovo se sretnu njih dvojica i kaže, ona knjiga što dao, ono nešto, kaže, nisam, nisam život čitao onako nešto. To sam kaže, aj ti hadisi. Aj ti hadisi, pozivanju čistih tevhid, negiranje širka, to ja nisam, nisam odavno onako, na, na dobru knjigu naišao. Eh, kaže, u njemu je, tu je ta, ta knjiga, tu je autor, onaj, kaže, po kojem ti mene nazivaš. Po kome kaže Muhammed Muhammed ibn Abdul Wahab. On je autor te knjige, on je napisao tu knjigu. Uglavnom, to je bio razlog na takav način kako on njem poklonio i kako je u stvari pojent u tome da ovaj indijski da on nije u stvari ni vraćao se na izvor, nije provjeravao ovaj, literaturu od tog šeha Abdul Abdelehaba, da je taj šeh se promijenio za 180 stepeni, i da je bio razlog da, da je se počeo zanimati za znači ono što mi danas nazivamo selefijskom akidom, u stvari ispravnom akidom i tako dalje, da se totalno promijenio i prihvatio uh, ono što, je, uh, što su mnogi u njegovim kramama pričali protiv ovaj, negativno protiv, uh, skupine koju nazivaju ružnim pogrednim imenom, kako nazivaju. Zanim, um, ovo spominjem kao kontekst priče. I sad ta priča je jako zanimljiva, ona se ovako sve na vrijeme se priča na nekim mjestima, ali kad se ispriča takav događaj koji se desio, i, iako mi sad možemo navoditi ajete i hadise o tome, o bitnosti tevhida, o, ovom onom, ovaj, ali kad se spomine ovakav događaj i događaj vezan za to neko ko se naziva nekom skupinom pogrednom e, smislu kao vehabija, ovaj, drugačije je pričat, opisivat i, i napraviti čak čito predavanje o tome drugačije jedan događaj, sitni, mali, ispričaš i on ostani, ostavi traga i čovjeka zapamti. I tako računam da mnogi od vas ovaj, da će zapamati ovu priču i da, će im ostati u sjećanju. I čak kad bi neko nakon godina, godina napomenuo. Zašto ovo spominjem? Ovo sve spominjem ne radi ovih priča, nego spominjem toga što, je, što su događaje i priče jako bitni eh, u odgoju. U odgoju kako eh, veliki odrasli ljudi, tako i djeci. Eh, a ovo ima veze sa ovim, sa ovim koji mi govorimo za historiju. Eh, dobro je poznata stvar, jel, koliko, eh, koliko historija eh, utječe kod onog koji razmišlja, ima ispravne podatke od historije, koliko može stvoriti pozitivno, dobro, korisno mišljenje i razumijevanje stvarnosti u kojoj musliman živi. Mi da, ovaj, da, znamo tačno detalje kako, se, kako su prošli kod historiju, u svim onim periodima, znači kroz Endelus, kroz, e, kroz Istok, kroz e, Indiju i ostala mjesta Horasan i tako dalje, kroz ove događaje koje mi pričamo, znači lakše razumijemo ovo što se danas dešava u stvarnosti. Jer mnogi, e, mnogi muslimani za određene stvar koje se dešavaju unutar umeta doživljavaju nekakav, pod navodnicima, šok ne mogu to da shvati, ne mogu da shvatim, može musliman da ubije muslimana, ne može da da musliman da, može biti, da vlada muslimanski može učiniti, pomagati kafire protiv muslimana, ne može ovo, ne može ono. E, to je zato što čovjek nima iskustva u životu nema iskustvo o životu, e, ne razumije život isprava, misli da je to ko neka slikovnica, neka izmišljena bajka i ako ne teče tako, nije to to gdje će biti musliman da prevari, gdje će biti musliman da ukrade, gdje će biti musliman kada učini zinalog i tako dalje. A, propisi kazni za sve te stvari došlo muslimanima, a ne kafirima. Znači to je ovaj, e, greška u odgoju je to da se idealno prikazuju stvari i da se idealizuje, da se traži od muslimana idealno stanje koje u praksu stvari i ne postoji. Mi trebamo nastoj, kao što došlo u hadisu, u vakaribu, da nastojimo što ispravnije da postupamo. Ako ne može potpuno ispravno, da makar blizu toga, ali de, e, prekršaj, e, munafikluk, e, skretanje, izdaja umetu se posi postojeći znači do sudnjih dana. Znači, jedna vrlo bitna stvar za, jedan normalan život muslimana je to da, da iščitava historijski događaje da bi shvatio uh, uh, život muslimana u stvarnosti i da bi, uh, shvatio islamske propise i, ljude u globalu. A ako toga nema i to ne razumije, zaista se dešavaju. Znači, određeni problemi u glavi koje čovjek ne može prihvatiti, onda ostavi totalno vjeru, zapostavi ili srlja od ove skupine do one skupine, od ovog pravca do onog pravca i tako dalje. Uglavnom, zadnji do čega smo došli, prošli put kad smo govorili o mongolskim tatarskim ratovima, a to je bilo pad Bagdada ona treća faza e, mongolskih osvajanja, kada su oni e, došli i e, sa, sa njihovom vojskom Hulagom, kada su došli i zauzeli, kada su zauzeli Bagdad. 1258. po Miladiju, 656. po Hidži. I govorili smo detaljnije o toj bici i događajima koji se desili. I zadnji što smo govorili, a to je da kada je e, zauzet Bagdad od strane Tatara, Mongola, da, je, da, su, se desilo ono, e, da su požurili određeni namjesnici, emiri, u određenim pokrajinama ili gradovima kojima su vladali u Šamu, u Palestini, u Siriji, u Iraku, da ono dijelo Iraka koji još nije bio pao, da požure, da dadnu, ovaj, da prijateljstvo, ugovore, dogovore o nenapadanju, ljubavi i tako dalje, o prijateljskim odnosima između tih muslimanskih dijelova sa, novim zavojevačem, novim osvajačem, novom silom u toj oblasti, a to je sa Mongolima. Naravno, to je bilo poniženja, nema sumnje oko toga, jel? Na, ni, što kažu, jel, historič, historičari, nije se ni krv osušila muslimana pobijenih u Bagdadu, a ovi su e, emiri požurili da sklope dogovor i e, iskažu, prijateljstvo prema novom, prema novom osvajaču Hulagu. I spomenuli smo znači, da koliko je, koliko je namjesnika kojih gradova u Mosulu, u Anadolu, u Himsu, u Halebu, u Damasku, e, određenih dijelova Šama i Turske, da su svi pohrlili, požurili prema prema Hulagu i e, tražili od njeg da sklope dogovor i da, iskažu svoje prijateljstvo i da priznaju njegovu novu vlast i tako dalje. A jedna se osoba u tome izdvojila. I tu smo bili stali kad smo govorili. Jedna se osoba izdvojila, to je bio Kamil Mohamed Ejubi. I to u gradu, odnosno oblast koja je bila manje poznata, koja je bila pod imenom Meja e, Farqin, E, tako se zvala ta, ta oblast ili taj grad. I e, naravno, vije se odmah došlo do Hulaga, e, on je bio jako ljut, rasrđen, jer svi ostali mu se klanjaju, a ovaj se uzoholio i odbio da prizna njegovu državu i da traži prijateljstvo sa njim. I odmah je naredio, naredio je, a inače to mjesto se nalazilo između ove dvije rijeke, Tigrisa i Eufrata, E, digital i Furat, El Furat, među znači te dvije zemlje se nalazi ta pokrajina, znači u sjevernom dijelu gdje izviru te dvije, e, pardon, te dvije rijeke, gdje izviru te dvije rijeke, tu se nalazi ta oblast. Pa je Hulag krenuo, pokrenuo vojsku i odmah naredio i došli su i opkolili tu e, taj grad, znači ostali pokrajine oko grada su osvojili i izvršili su opsadu tog grada. I ovaj njihov namjesnik koji nije htio da se, preda, tražio je naravno pomoć od ostalih muslimanskih gradova da mu pomognu da dođu, pošalju vojsku, naravno niko se nije odazvao, ne samo da se nije odazvao, nego su iz određenih gradova muslimanski e, poslate e, dijelovi vojska koji su pomogli ih u lagu da se bori protiv ovog muslimana koji nije htio, ovaj, koji nije da, htio da se njemu pokori i da traži prijateljstvo sa njim. Uglavnom, opsada je kraja, trajala, opsada tog grada trajala je 18 eh, mjeseci, nakon čega je pao grad. Nakon čega je pao grad i naravno Hulago šta će drugo raditi, nego je pobio sve, sve kogod je bio u tom gradu. I srušio je i zapalio čitav grad, tako da nije ništa ostalo. A onda nakon toga je krenuo u, da zauzme grad Halep, koji ima jako veliku, veliku utvrdu. Iako taj e, namjenski to je Haleba otišao i njemu dao ovaj, izrazio prijateljstvo i htio da isklopio sa njim dogovor na napadanje. E, znači, e, izvršio je opsadu Haleba, Hulago i u, toku te opsade <clears throat> a, naravno ovdje nisam spomenuo ovaj, kada, su pobili sve stanovnike grada u kojem je bio Kamil Mohameda Jubi, Eh, grad Meja Farkin u tom ovaj eh, njega su naredio Hulagu da njega, da njega ne ubije, da njega živog dovedu. Pa kad su ga doveli njega živu, doveli se njega živu dok je on vršio opsad oko Haleba. Doveli su znači Kamila Muhameda njemu živo koji je bio namjesnik tog muslimanskog grada i eh, da bi izrazio svoju, bijes i kao šta slijedi ono kom se njemu pokori naredio je da pred njim da mu osjeku i ruke i noge pa smo osjekli ruke i noge i stavio mi njegove, udove, stavio njemu usta da ih jede, da se od i naravno od toga je podlegao i umrao, umro ovaj, ovaj namisnik, kao muđahid, naravno kao borac ponosan. E, pada Haleb na način da su tražili stanovnici Haleba, tražili su da, da im se da sigurnost, da je se da sigurnost i e, da će predat grad. I što je pristao Hulagu. Pristao je na to, a onda je ovaj onda je nakon toga izvršio, znači ispoštovao je tu e, taj svoj dogovor e, što je utjecalo na poslije da je osvojio još, još, ovaj, još ostali nekoliko manjih gradova oko Haleba na, zbog toga što je ispoštovao ovaj dogovor da neće pobiti stanovnike. E, I onda kada je krenuo, obkolio, krenuo prema, Damasku, da, uzme Damask, desilo je se da mu je e, u Damasku također jedna grupa, se, različiti stanovnici Damaska, da li će se boriti protiv njega ili neće boriti, pa se podijelili, jedna manja skupina je bila da se bori, da povedu džiha, a drugi su htjeli da se predaju ostali gradovi. Uglavnom, ovaj, pošto je ovaj namjesnik Damaska po, inače znači bio poznat po tome da je ovaj Nasir e, Jusuf, znači da je bio izdajnik, da je bio uvijek izdavo, i na račun i križara i na račun Mangola kad je i sklopio je dogovor prije, što je Hulago napao Damask, kad je došao i opkolio Damask, onda on pozvao ljude u džihad radimo džihad, da se borimo, da povedemo džihad protiv neprijatelja naših. I normalno ovaj, e, to je izazvalo jako malu reakciju kod ljudi, mobilizacija bila nikakva i nije mogao sabrati ljudi koji će se boriti. Ovaj, tako da je on na kraju, on lično sa svojim nekom užim dijelom porodice pobjegao iz grada i ostavio grad. E, ovakav primjer, znači imamo često kroz historiju ovaj, ovaj da određena osoba tako se ponaša poput, Sadama Huseina, dok je se borio protiv islama, protiv muslimana, unutar svoje države e, ispoljavao kufr i veličao stranku koja je, koja bila ateistička, na taj se način tako ponašao godinama, jel, desetine godina. A onda kad su ga napali, koga je napao Amerikanci, onda je pozvao džihad ljudi, izgovarao la iše ilala, jel, i šehadet, i e, na kraju kao tako i umro, jel. <clears throat> Znači, slične primjere tome imam. E, uglavnom, e, kada je došlo do toga da, da se zauzme Damask, dolazi vijest, dolazi vijest da je umro, da je preselio e, predsjednik države, a, to je Menku Han, znači vođa mongolske države je preselio, što je, što je ovaj, zahtijevalo od Hulagu Kana da da od, automatski prekini, ovaj, ostavio eh, dio vojske koja će obsjedati Damask i uputio je se prema glavnom gradu, uputio se prema glavnom gradu da učestvuje u izborima, u izabiranju eh, predsjednika eh, mongolske države. znači uputio je prema glavnom gradu, Karakurmu, međutim u putu, u ga je došla, došla mu vijest, došli su izaslanici da je već izabran njegov brat za predsjednika države. I on se za, za, jedno, za čudo ovaj, nije se bunio, nego je se vratio i uzeo za centralni glavni grad Tibriz, koji je danas u Iranu. Tibriz uzeo taj glada, on glavni za, tu oblast svih mjesta muslimanskih koje je on zauzeo. I on je bio namjesnik eh, E, ispred mongolske, mongolske vlasti u tom dijelu, bio zadovoljan sa time, a onda je zadužio, ovaj, zadužio drugu osobu koja će ratovati u nastavku ratovanja protiv muslimana u zauzimanju ostatka Sirije i odnosno Šama, Palestine i ostalih dijelova. Uglavnom da ne duljimo toga da dođemo do onog najbitnijega, to je znači da je e, nakon e, on je, odredio znači čovjeka koji će ga, koji će ovaj, koji će njega mijenjati, a to je Ket Buga, E, to mu je bilo ime, e, on ga je naslijedio, on je, nastavio ratovanje u muslimanskim krajevima. E, znači, on je, pa se, Hulagu, znači, vladao ogromnu državu, znači, on je ovaj, od Turkmenistana, Uzbekistana, Afganistana, Pakistana, Azerbeđana, Iraka, Turske, oni dijelova gdje su bili muslimani, Šama i ostali su neki dijelovi da se zauzmu. E, nastavlja, su ratovanja od strane mongolske vojske i zauzeli su, uzeli su čitavu Palestinu, Znači, došli su do gazu, uzeli su i gazu. Onda, znači, uzeli e, znači, e, uzimanje Palestine, misli se ovdje u to doba, znači, uzeli su grad Nabalu, za gazu i druge manje poznate grade, koji nisu bili u rukama krstaša, križara. E, tako da su podijelili Palestinu, znači, dio je bio rukama križara, a dio u rukama Mongola. Znači, čitava Palestina je bila pala. Znači, nakon ono što se desilo, što je Luden Ljubi uh, vratio, kuc i tako dalje. Znači, nakon tih događaja. A onda je nastavio u, Iraku, u Siriji i ostalim dijelovima i u upotpunio, zauzeo sva mjesta, znači zauzeo sva mjesta E, ovdje govorimo Ket znači taj, taj namjesnik kojeg je zadužio Hulago, on je nastavio ratovanje. Znači zauzeo je ostale dijelove Sirije gdje god su bili vladili muslimani i Iraka i e, e odnosno Libanona današnjeg. Tako da, znači, da je kompletna kopleta, dio taj dio muslimanskog svijeta u Šamu, Iraku, e, zauzet. E, znači, došli su, zadnje što je bilo, to je Gaza prema Egiptu. I naravno, e, sljedeći korak koji je slijedio, koji je bio logičan po njihovom načinu ratovanja, to je zauzimanje, a to je zauzimanje Egipta. I to je bila, znači, narodna namjera, sljedeći cilj od strane mongolskih osvajača. A u isto vrijeme u Egiptu se dešavaju određeni, e, određeni problemi, jer se promijenila vlast. Na vlast su došli e, Memluci, to je znači 1250. E, ovaj, godine, sjećate se događaja koji smo pričali vezano za Šeđeretu Dr i za bitku Mensuru koja se desila sa križarskim ratom, krstaškim ratom koji je bio. I dešavaju se znači ti, ovaj, ti unutrašnji nemiri, E, ko će biti u stvari namjesnik, e, e, pravi zaštitnik, glavno nakon znači, što je ubijen kralj Ejbek, kojeg, je ubila, kako smo spomenuli, znači Šeđer je Todor, njegova supruga, pa je nakon toga i ona ubijena, na način kako smo ispričali. Onda je postavljen za namjesnika sin, dijete malo, po imenu Mensur Nurudin, znači dijete od Ejbeka. A njegov osoba kao njegovo ime vladala državu, takozvano Visaje, ala sultan, e, u njegovo ime koji je vladao bio je Seifuddin Kutuz. Također, e, znači, svi su oni ovaj, memalika od oslobođenih robova. I e, u ovakvom stanju država je naravno bila lahak plijen za, za, za, za Mongole, za Tatare. To je ovaj, to je značilo, znači, ona, uh, jer uh, dešavalo se nemiri, dešavalo se pobune, uh, nikako se nisu smirile ova, memlučki ove, flote koji su bili na moru, nisu bile zadovoljne sa, sa, namjesnikom, djetetom i tako dalje. Uglavnom, ovaj, da bi ovo sve skratio muke ove ovdje, dolazi e, Seifuddin Kutuz po savjetu e, iz, iz ibn Abdeselama, šeha, poznatog sultana Ulema, on izlazi i zauzima jedan, jedan odvažan korak, a to je, a to je da je skinuo s vlasti dijete, Norudina, skinuo njega s vlasti, Mensura Norudina, njega je skinuo s vlasti i, e, i obznanio da je on, da je on sad namjesnik Egipta. I naravno bilo očekivati da će se desiti tu ovaj, određeni, da će desiti određeni nemiri, da će pobune biti i tako dalje. Da bi to smirio, on je odlučio sljedeće, uradio sljedeća neka tri koraka. A to je prvo da smiri unutrašnje stanje u Egiptu. Pa je sakupio, napravio sastanak, sastanak, znači, sastanak namjesnika lokalnih, e, i najpoznatiji ulemi i ljudi koji su bili utjecajni. E, pa je sakupio na jednom mjestu i zajedno su razgovarali i iznio im e, razlog zašto je to uradio. I njima rekao jasno otvoreno, kaže, i kad kasatu, kaže, zaista ja sam imao namjeru sa ovim, sa čime? Što je skinuo dijete s vlasti, a sebe postavio za namisnika. E, kaže imao sam name, e, kaže ovo što sam uradio, kaže e, ma faltu, nisam radio, illa en nečtemija ala kitali tatar. Kaže nisam uradio osim da bi se objedinili u borbi protiv tatara. Kaže vola je eta dalike bi gajri mulk. A to ne možemo raditi osim da bude, da se uzme vlast u ruke. Kaže feida harežna, kesrna hada, kada izađemo, pobjedimo ovog neprijatelja, fel emru Kaže, stvari u vašim rukama. timu fil sultanati men ši'tum. Postavite za kako ga hoćete poslije toga. E, htio time da smiri, da smiri znači ono e, što je, bilo jel, u, u grudima, u mislima ljudi koji, koji su tada zadovoljni sa njegovim takvim postupkom. I naravno, nema sumnje da je ovo, da ovo smirilo. Znači, javno je obznanio da nije bila namjera, osim taj cilj, da se mogu ujediniti, objediniti, dobro prijediti da se bori protiv Mongola. Nakon toga stavite zamisk kako ga hoćete. Drugo stvar što je uradio, a to je da je, da pokrenuo pripremu u borbi protiv Tatara. I to na, znači, vojno, misli se ovdje vojnu priprema a to je značilo u stvari da bi to, da mogo da uradi u stvari morao je da, oprosti, da pređe preko toga, da izda naređenje, da je oprošteno svima onima koji su izvršili pobunu i nekom su sporu sa državom. Misli se ovdje na određenim mjestima, pogotovo ova snaga koja je najjača bila, to su ovi snage koji su bili namor u Malika time da su oni smireni i da su bili zadovoljni za time. A onda je ovaj treći korak koji je radio, a u stvari htio je da, da, da uspostavi lijepe odnose i sa, sa susjednim muslimanima u pokrenima koji su živjeli. U susjednim, znači susjedstvu Egipta. Pa je poslao, ovaj, znači pokušao danas da poboljša e, diplomatske odnose sa ostalim muslimanskim pokrajinama i pozvao je iz svakog grada prije, a ovo se sve dešavalo znači e, prije nego što je, e, što zauzeti određeni gradovi u, govorimo od Haleba i Damaska, od drugih gradova koji su bili homata, koji su bili zauzeti. pokušali da sa njom uspostavi veze, da se dogovori, da se objedine u borbi protiv Tatara. Međutim, od njih se nije skoro niko odazvao, nije se niko odazvao, osim neke skupine koje se s vojskom pridružile njemu i otišle u Egipat. Sa druge strane, Znači ovaj njegov diplomatski, e, e, diplomatski e, način umirivanja situacije pohvalan je s jedne strane, s druge strane, znači nije urodio plodnost zbog podijeljenosti, zbog podijeljenosti muslimana tih krajima, jer o čemu je bilo riječ ovdje? Zato što su oni memalici, memluci koji su došli na vlast, govorili smo ko su oni, kako je nastala ta vojska, a s druge strane imamo u drugim gradovima su uglavnom bili nasljednici uh, Salahudna Jubija, znači jubijske porodice koji su bili na vlasti, pa to znači nisu jedni druge priznavali. Uglavnom, onda je desila se jedna druga stvar sa strane, sa strane naroda. Kako da se smiri narod, kako da narod stavi do znanje. Uh, Allah je htio da se u to vrijeme, da se desi ono što mi danas nazivamo ekonomske krize. Znači, bilo je velika, znači, velika uh, zavladalo to doba. baš ono što danas kako nazivaju ekonomsku krizu, znači ljudi nisu imali čak jel, ovaj, da šta jedu. I u takvim okolnostima naravno jel ovaj to znači e, E, to je povod za bilo kakvo, za bilo kakvo, ovaj, za, za bilo kakvo pokretanje nekih nemira, e, i, a, on je uspio tu da tu taj problem neimaštine i ekonomske krize da je, pretvori u nešto jako pozitivno, a to je da ljude okreni, okreni džihadu, žrtvi i davanju za islam. Vidjet ćemo na koji način. U to vrijeme e, dvije stvari su mu bile bi išle na ruku znači Sejfudinu kutus Inače Sejfudinu Kutucu zapravo, znači to je ime koje zaslužuje, zaslužuje znači da, se, da ga zapamti, da ga znaju naša djeca, to je, junak, ove priče o bici na Ajnu Đalutu, sa kojom je sačuvan, slomljena jedna najveća sila na svijetu, a to su Mongoli Tatari, i čime, čime je spašen pad muslimana i muslimanskih pokrajina šta je, on, šta je njemu bilo išlo u prilogu to doba? Dvije stvari. Ovo po analizi jel, ovaj, naših historičara e, koji su zapisali, zabilježili događaj i od, prošli e, koji su, pisali i od današnjih. Kaže, dvije stvari su mu išle priloga. To je, kaže da je u Egiptu još uvijek bi e, na, na glasu, na vrijednosti i bio glas u uleme. Ulema se slušala šerijesko znanje i ulema su još uvijek e, imali značaja u Egiptu, u to doba. To je jedna stvar. Znači, e, govor uleme i šerijesko znanje e, su bili rašireni, govor uleme se slušao. A druga stvar, još uvijek je, znači u to doba, zbog pretotnih događaja koji se desili, vrijednost džihada na lahom putu je, bila još uvijek u grudima ljudi, obični ljudi, govorimo o običnim muslimanima, na velikom nivou, na velikom stepenu. Tako da su ove dvije stvari, znači ljubav e, običnih muslimana, ljudi prema džihadu i e, poštovanje i slijeđenje učenih ljudi i traženje širijskog znanja išle u prilog se, e, Dinu Kutuzu da organizuje, da pripremi borbu protiv, protiv Tatara koja je bila neminovna. I u, toku svega ovoga, u toku svega ovoga dešava se jedna jako neobična stvar, a to je da Hulago, ne njegov namisnik koji postavi u tom kraju, nego Hulago direkt iz Tibriza, on šalje pismo, šalje pismo koje, iz koje, kako kažu jel, istoričari, kapao, otrov. Šalje pismo Sejfudinu Kutuzu, u kojem je velika prijetnja Eh, ili u današnje rečeno ono, teroristička prijetnja. I to pismo, kako kaže jedan istoričar, kaže la jakva ala Kirajtiha ila men sebetehullah. Kaže, ne može, ne može da pročita osim onaj, kaže, koga Allah šanu učvrsti. Kako je to pismo koje ne može neko pročitati. Zbog retorike i načina kako je napisano. Pa ćemo nastaviti da pročitam to pismo. Jako je bitno i govori o tom vremenu. Poslao je četvoricu ljudi, četvoricu izaslanika koji su dostali to pismo. Da stavi do znanja muslimanima šta ih čeka ako se ne odazovu onome što traži od njih u Pa kaže, na početku tog pisma kaže Bismi ilahin esema il vađib Kaže, sa imenom počinje pismo. A iz ovog se vidi da je, da je bio ovaj, dobro upoznan sa nekim stvarima vezan za muslimane. Vidjet ćete iz, tog, i sadržaja pisma. Kaže u ime Boga, kaže Boga nebesa, kaže e, kome je vađib da se ispolji e, njegovo pravo. Kaže elevi melekana erda koji je, u ime Boga, koji je nama omogućio da zavladamo njegovom zemlju Kaže, وَسَلَّتَنَا ala خَلْقِهِ I omogućio nam nam je, kaže, da uzmemo vlast nad njegovim stvorenjima. Eledi ja'lemu e, bihil melikul mudafer eledi huve min džinsil memalik. Kaže, ovu stvar koju zna kralj mudafer, govori ovdje Seifuddin Kutuzu, kaže e, huve min džinsil memalik. I odmah hoće u startu da ga ponizi, kaže, koji je u jel, od robova rob si bio. Ti koji si sad namjesnik tog mjesta koje, kome se ja obraćam. Kaže sahibu Misre u amalija koji je, kaže, vladar Egipta i onog što se dešava u Egiptu, u Osairi, e, umera i heva džundiha, wa kutabiha, wa umaliha, wa badiha, wa hadiriha, wa kabiriha, wa sagiriha. Kaže, koji je e, vladar znači vladal Egipta, ostali dijelova namjesnika koji su u Egiptu, vojske koje u Egiptu, radnika koji su u objektu pustinje i gradskog dijela, i kaže prvaka i oni bitni stvari velikih i malih i tako dalje. I onda nastavlja dalje. Kaže, enna džundullahi fi ardihi. Mi smo, kaže, Allahova vojska na njegovoj zemlji. Pa što ovo govori? Mi smo Allahova vojska na njegovoj zemlji. Kaže, hulikna min, e, eh, hulikna min sehatihi, stvoreni smo od njegove srđbe. Znači, on se hoće, kaže, on, mi smo Allahova srđba za ono što radi. Osulitna ala men halle bihi gajdu. I kaže, da to nam je omogućeno da zavladamo nad onima, nad onima na koga se on razljutio, rasrdio, Allah. Kaže felekum bi džemil emsari mu'taber. I vi svi, u svim pokranima imate, kaže, imate, kaže, i bret od onog što su oni uradili, osvojili, pobili. Kaže, wan azmina muzdeđer. I imate, kaže, primjer naše odlučnosti da vas odvrati od namira drugih koji, eh, eh, koji, bi imali, koji, su, koji se protive nama. Kaže, fetaidu bi i uzmite, kaže, ibret, uzmite pouku za, na osnovu onih koji, mimo vas, kako, kako, im se, šta im se desilo. i ilina emrekom i predajte nam, kaže, vašu, vašu stvar nama. Kable en je kešife gita prije nego što se, kaže, što se otkrije prekrivač. Kaže, boje udu aleikum hata i da se ne bi desila greška. Fe nahnu ma nerhamu men, eh, men, eh, men beka Kaže, mi nismo milostivi prema onima koji plaću. Kasno je, kaže, ako nas ne odazovete, pa poslije plaćete, mi nema milost prema tome. Kaže, vola ne ruku li men išteka. Niti imamo mehko srce prema onom ko se žali i poslije, ako nas ne posluša. Kaže, fetahna li bilad, otaharna arda min el fesad. Mi smo oslobodili zemlje, očistili zemlju od fesada. Fa aleikum bil Wa alina bi talab. Na vama je da bježite, a na nama je da vas tražimo. Da vas hvatamo. Kaže, feju erdin ta'vikum. Koja će vas zemlja sačuvati? Wa aju biladin tahmikum. Kaže, koja će vas koja vam zemlja pomoći da se zaštitite? Kaže, fe ayu dhalike tura. Da mi je znati gdje je ta zemlja gdje se vi možete sakriti i sačuvati. Kaže, u alma wa thera. Nama pripada i voda i zemlja i prašina. Sve je to naše. Fema lekum min sujufina halas. Vi se od naših sablji ne možete sačuvati. Vola, vola min ejdina menas. Niti ima spasa vama od naših ruku, ne sablji, nego ruku se ne može sačuvati. Fehujula se vabek. Naši konji su brži. Sujufuna savajek. Naše su sablje, kaže, ko, ko, ko munje komunje s nebesa. Kaže, vore mahuna a kaže, naša koplja su oštice koje probadaju. Osim mahuna, naša e, Levaheke naša koplja su, kaže, ona koja prva stižu prije drugih. lubuna keliđibal, a naša srca, kaže, poput brda. Po, što brda? Jaka, snažna. Ne uzdrmaj se. Kaže, vo adidu na kernimal, a naša brono se kaže, praš ima nas koprašine. Znači ima nas velik, ogromna broj. Kaže fel husunu ledejna la tumna. Ka, la temna. Kaže, utvrde nas ne spriječavaju da zauzmemo neko mjesto. jušu likitalena la tenfa. Kaže, vojske koje se bore protiv nas, nema nikakve koriste, ne koriste nikakva vojska. Vodu aukum alejna la jusma. Vaša dova, vaša dova, kaže, ona se ne čuje. Allah, Bog, vaš je ne čuje. Vašu dovu Allah ne prima i ne čuje. Što? Kaže, lijenakum keltum haram. Jer vi, kaže, jedete haram. O ta'adhamtum e, an redil islam. I kaže, uzoholi ste se od, u odbacivanju, uzdigli se i od ubacivanju islama. O huntum Ejman I kaže, i kršite, i kršite zavjete, ugovore koje, ste, koje dajete. O feša fikum, u kuku, I kaže, širio se među vama e, griješenje, neposlušnost. Fa abširu bil medelle wal havan. I obradujte se, kaže, poniženju i sramu koji vas čeka. I onda navodi čak kuranski ajat fel jome tuđzevne adabel huni bima kuntum tamelun. Kaže, danas ćete, kaže, danas ćete biti kažnjeni neizbježnom kaznom zbog onog što ste radili. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَنَمُوا أَيَّمُنْ قَلْبٍ يَقَلِبُونَ Isto ajet, dio ajeta i kaže, znači oni koji su zulum činili, u kakvu će muku se uvaliti. Kaže, وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ, أن nah, uh, نَحْنُ الْكَفَرَ وَأَنْتُمْ فَجَرَ Kaže, thebete, jasno je, potvrđeno je da smo mi kafiri, a vi fađiri. وَقَدْ سَلَتَنَا, سَلَتَنَا عَلَيْكُمْ مَنْ بِيَدِهِ الْأُمُورُ مُدَبَّرَ a kaže, dao nam je vlast nad vama onaj u, čijima u čijim su rukama stvari koje se određuju. Vahkamul muqaddar i ono što je određeno propisano. a indena kalil. Vaše mnoštvo je kod nas malo. Kaže, va azizukum dedena delila. Onaj koji je ponosan i ugledan kod vas, on će biti ponižen kod nas. U abi gajrukum edelle, ma limulukikum alejna min sebil. Kaže, nema drugog puta za vaše kraljeve od poniženja. Fela to tilu lehita, vi nemojte dugo da odgovarate, znači odgovor ne treba uopšte dug vaš. Fela to tilu lehita, krat, kratko, kratko odgovor. U asriru bi reddal dživab i požurte sa odgovorom. Kable en e, ta tarimel harb naruha. Kaže, prije nego što se kaže, e, prije što se batra e, rata rasplamsa o tervi širaruha i kaže žeravice se kaže rasprse na sve strane. Fela dune minna džaha wala izza. Nećete od nas, eh, protiv nas, od nas nećete naći, kaže, ni ugleda, ni ponosa, wala kitaba, kaže, wala hareza, niti zaštite, niti će vas knjiga koja zapamti, sačuvati. Uh, id, kaže, id ezeletkum ezza. Tako što će vas, kaže, naša koplja poniziti na najveće poniženje. Uh, Tedhune minna adam dahije. Kaže, kada bi poslali nećete se odbraniti od nas kad bi poslali nam, kaže, protiv nas, kaže, najboljeg od vašeg, najinteligentnijeg, najsposobnijeg. Kaže, od tuspiha biladu minna hali, vaša zemlja će, kaže, biti prazna od vas. U alau rušikum havije, vaši dvorci, vaši, e, vaše vile i dvorci će biti pusti. Kaže, kad nakum iz erselna Mi smo bili pravilni prema vama, jer su vam poslali, poslali vam ljudi, upozorili vas fino. Kaže, vam ne bi rusulina alikom. I od naše blagodali da smo mi vama poslali, kaže, izaslanike da vam kažu šta vas čeka ako se ne da I tu završava. Zamislite ovi riječi. Ovakvi riječi, strašni riječi. Znači, koja ovo diplomatija? Koja je ovo diplomatija? Znači, to nevjerojatna diplomatija, znači, ne poznate u, današnje vrijeme. Znači, ispade je mala maca za njih. I naravno, ovako nešto, znači, e, normalno da je ono ko pročita, ko vidi to, a zna šta su radili do sad, i da skoro sve su pobijedili, porazili, uzeli pola Europe. Strašna stvar, nima sumnje da je velika strašna stvar. Strašna stvar, nevjerojatna, strašna i krupna stvar. Pazite, ovdje nema nikakvih šartova. Gdje nam se predajete, pa eto, nećemo vam uzeti, ovaj, bit će vam sačuvana prava, vjera, ime i tako ono. Ništa, bez ikakvih prava. Znači, bez ičeg, znači, imate samo, znači, bez ikakvih šartova nam se predajete, pustite, nemojte se boriti, samo odgovorite, dođite nam, uzmite nas. Nevjerojatna stvar. I šta se onda dešava? Znači, ovdje je bilo, znači, predajte se bez ikakvih šartova. I šta je uradio Kutuz? Sejfodino Kutuz, ali Allah Žešanu daje ljude u sudbonosnim bitnim momentima. Daje muškarce, muškarče na ovom momentu. Sejfodino Kutuz je pozvao ugledne ljude od namjesnika, od uleme, fakiha, uglednih ljudi ostalih iz svih oblasti i napravio sastanak. I iznesena je ova stvar došli su za nisi poslali na pismo i evo šta nam je došlo. <clears throat> Kako je postupio, šta je uradio? Prvo što je uradio, znači prvo što je uradio, izašao pre, pre taj skup koji je došao i rekao njima, kaže, ene elki tatar Ja ću, kaže, otići sam se bor protiv tatara, ako niko neće od vas. Druga stvar, kaže njima, <clears throat> rekao im određene riječi gdje, je upozorio, gdje upozorio u stvari da shvati moment u kojem živi. Zašto? Iz kojeg razloga? E, da posjetio je znači ko smo mi, šta smo mi, šta je naša uloga. Pa kaže ja umaran muslimin. Kaže lekom zemanu te kolune vale mal. O, kaže namjesnici muslimana. Već duže vremena vi jedete i metak iz bejtul mala Kaže, vantum li laguzati karihun. A vi da se borite, da se žrtvujete, baš ne volite. Nije vam drago. Kaže, vane mutavadžihun, femen ihtar il džihad, jashabuni. A ja odokažem. Ko hoće džihad, neka ide sa mnom. Kaže, u lam jahtar dalike fe jerđi Ko neće to, kad ne se vrati u svoju kuću. Vojne Allah mu talijan ali, Allah šan njega vidi. Kaže, wa to harim muslimin A kaže, grijeh zbog onog što će, što će pasti od svetosti muslimana, kaže, jedna na vratu onih koji će izostati iz ove borbe. I time završio. Naravno, onda se ovaj njegov govor je proizveo to da su, da su neki od emira, znači da je pogodilo to. Dirno je to. I kako ne bi dirnulo? Pazite, ako glavna osoba, prva osoba na ovakav način nastupi. Znači, nakon ovakve prijetnje i nakon poznati događaj koji traje 40-50 godina od Mongola, Tatara, haranje po čitavom svijetu, dolazi osoba i kaže, ja ću se boriti, ja ću se I posjećaj ko su, šta su muslimani, da se moraju boriti, da se mora žrtva, da na njih ulagano, u njih je ulagano. I to je čak, ne samo to, nego je ovo proizvelo njegova reakcija, još je dodao na kraju. Znači, kad je ovo njima govorio, kaže, pustio suzu, zaplakao i rekao, ja omer al muslimin, men li islami, in im lem neku nah. Ovo kaže namjesnici muslimana, ko će pomoći islamu ako nećemo mi? Ne ima niko drugi, samo smo mi ostali. I kaže, ova stvar je proizvela, ova riječ je ušla u srce njihovo, oni koji su bili prisutni, i kaže čulo se plakanje. Zaplakali su mnogi od njih. Zaplakali su i složili se. Složili se da treba pokrenuti džihad. Podignuti zastavu džihada i boriti se. Sa ovim u stvari uspio Sejfudin Kutuz. Allahom pomoći. Znači, na ovaj način da ih pripremi. Da ih pripremi e, znači psihički da se upuste uopšte u borbu, jer to je bilo pitanje. Jer bilo je drugačije mišljenje, ako su predlagali da nema potrebe se borimo, znači zaštitimo nekako, zaštitimo da on ne mogu ući ovamo ovaj dio afrički i nema, znači pred njima niko ne može stati. Pa je razbio tu stvar, na ovaj, na ovakav način. E, svojim primjerom, e, svojom spremnošću na žrtvu. A onda kad su se složili da će se boriti, da bi prekinuo svaku vezu sa tim nekim razmišljanjem, da ima neki drugi izbor mimo džihada, mimo orbe. Predloži on, kaže, ove, ova četiri, ova četiri zaslanika što nam u lago, kaže, njih ćemo uzeti, osjećim im glave i objesiti na ulazu grad u Kajru. Neka zna, kaže Kulako, naš odgovor. Ovo je, je naš odgovor njemu. Kako smo reagovali na njegovo pismo. I tako je urađeno. Tako je urađeno, tako su i uradili. E, normalno, zbog toga onda proširena priča e, među muslimanima tada. Mi imamo vojskovođu namjesnika koji se ne boji Tatara. To je krupna stvar. Imamo vojskovođu koji se ne boji Tatara. Podignuto je, na, e, na, znači moral kod muslimana je tako podignut i da ne bi da ne bi ljudi poslije toga se razišli kod toga. Hoćemo li ovako, upustiti ovako. Znači, stavio ih je u, uh, znači, u pad poziciju muslimane tada, znači. Nakon što se izrazo Hulaga ubio njegove izaslanike, a Rusuli se ne ubijaju, znači oni koji se pošalju posla, uh, izaslanicu, neko, znači ne ubijaju se, osim u iznoj situaciji, ovo je iznena situacija, znači time stavio do znanja onima drugi, znači, uh, znači mi imamo samo borbu s vama, sablju, i džihad s vama, protiv vas. Time je stavio u neizbještaciju i muslimane i tatare, mongole. I tako je bilo. A onda, nakon ovog, dešava se jedan drugi problem. A to je, malo prije smo spomenuli, znači, da je bila velika ekonomska kriza. Otkud sad sredstva i pare da se sakuplje se vojska pripremi za borbu? Od čega? I sakupio je Kutus, opet napravio sastanak, sakupio je emire, namjesnike, vojskovođe i u ulemu i fakih. I naravno šta će predložiti? Među njima je bio naravno sultan ulema iz Ibn Abduselam <clears throat> i Kutuz predloži, Sejfudin Kutuz, kaže nema drugog izbora nego da uvedemo poreze narodu da bi se mogla primiti vojska. Logično. To je bio njegov prijedlog. Da bi bio prihvaćen prijedlog, morala se fetva za to izdati. I tu su bili šejhovi ulema. I čekalo se ko će od njih da progovori. Šta je bio ovdje problem? Čemu je problem? U problemu u osnovi, znači, što se od muslimana ne uzima porez, osim imamo zekat, sada kad od nema drugog poreza kod muslimana, u osnovi. I e, stavljanje poreza ovog tipa da se uzima od, e, za potrebe, iako je iznena situacija, znači zato je trebala fetva. A onda dolazi na scenu Izibn Abduselam i naravno očekivana od njega da on u ime lemi da progovori i kaže. I dolazi on sa neobičnom stvari. Kaže on, u početku kaže, tačno, nemamo drugog izbora nego da, da se uzme porez. Međutim, kaže, uzijet ćemo porez po dva šarta odnosno u šerijatu se porez uzima od muslimana pod dva šarta. Prvi je šart, kaže, kaže, i da tarakal adu bilad vođebal al alem kullahu qitan. Kada neprijatelj zakuca na vrata, došao do zemlje te napadne, hoćete napast, onda je važib svim muslimanima tog mjesta da se bori. U tom slučaju, kaže, dozvoljeno je, kaže, dozvoljeno je, kaže, da se uzima i meta, se traži da se porezuje i metak od muslimana, da se uzima i metak od muslimana, e, pod šartom, kaže, da ne ostane ništa u Bejtul Malu, da se uzima od Bejtul da bi se musliman mogu pripremiti da se odbrani. Jer je vađen Fardajn. Svakom. Kaže, ovo je prvi šart. Znači, da je neprijatelj došao, da je na ulazu u državu, da je znači, e, neupitna borba, da će napast, da se mora odbraniti, nema drugo način da oduzmu. To je jedan šart, kaže. Drugi šart, naravno u Bejtu malo nema ništa, to se potaje pod Drugi je šart, kaže to, kaže da, a to se obratio onda tu namjesnicima, i, namjesnicima emirima i, i bogatim ljudima. Kaže, bi u lekum minimu telekatu. Kaže da vi, emiri, namjesnici i e, e, najbogatiji ljudi, da prodate sav svoj metak Znači da proda, znači e, ministri, namjesnici, e, ovaj, službenici u određenim pokrajinama koje su bile, kaže da prodate čitav svoj imetak, da vam ne ostane, kaže, kullu minkum ala feresi i osilajka, da vam ostane samo, kaže, konj i oružje. Sve ostalo da prodate. Što? Kažete te savu Fidalike, entum ame. Da se izjednačite vi i obična fukara ljudi. Kad budete na istom stepenu koji oni, Kaže, onda, onda se uzima i od Kad vi sve svoje prodate, ostanima samo, kaže, konj i oružje, ono što vam treba za borbu. I izjednači se običnim ljudima, kaže, onda se uzima i od ostalih ljudi. Kaže, emma ahzu envalil ame, ma beqaj ma fi ejdi eh, džund min kaže, eh, fahire fela. A kaže da se uzima od običnih ljudi, a da vama ostane meta koji imate ili da ga, date procentualno, kaže, e, to ne. To ne može. Samo pod ova dva šarta. I naravno da je ovo bilo krupna stvar. Teška za nefs. Međutim, kada Allah dadne velike ljude od namjesnika, vojskovođa i od uleme, znači, desi se i drugo čudo a to je da je odmah reagovao Sejfudin Kutus. I to sa takvom brzinom i odlučnošću i odvažnošću, da je odmah složio, rekao, ja pristajem na ovu fetvu. Slažem se s time, prvi, da tako uradim. Ja ću prvi svoj imetak uraditi s njim tako. Naravno, šta si imao drugi izbora? Ako je Sejfudin Kutus to primio, namjesnik, ako on tako jednostavno i odmah reagovao i primio, i e, pokazao svojim primjerom, drugi nisu imali izbora nego da i on se složi s time i ostali od, od ministara, od namisnika, ovih lokalni i tako dalje. Tako da je na taj način, na taj način se znači sakupili i metak, pripremili se, sakupili znači materijalna sredstva, logistiku da bi se mogli pripremiti za džihad. Da se pripremi za tu borbu. <clears throat> A onda nakon toga slijedi, slijedi priča kako su se u stvari pripremili, koji je bio plan borbe protiv Tatara. Šta su u stvari mogli? Koja je bila, e, glavni problem bio tu, e, kako će postupiti. Da li će čekati da dođu Mongoli napadno uđu u Egipat ili će oni izaći njima u susret. I opet Allah daje da se Sejfudin Kutus prvi predlog kaže moj je prijedlog izlazimo, idemo sa vojskom, prelazimo Sina i idemo u Palestinu na njihovu teritoriju. Većina ostalih vojskovođa i namjesnika kažu to je bacanje, propast. Što ćemo ići tamo? Sačekajmo ovdje ako dođu, borit ćemo se. Ako ne dođu, nemamo mi snage da tamo idemo, da rešavamo tuđe probleme i tako dalje. Svaka, svako svoje mjesto ima svoje, poznata ona priča, nacionalna ono naše mjesto, naše selo, naš grad, mi smo lijepim odnosima, mi nećemo, mi imamo prijateljski odnos i tako, NATO priču našu ratnu. Slična. Znači, nemojte da idemo. A on je i dalje ustrajao na tome i ubijedio je. Ako hoćemo pobjedu, ako hoćemo da pokažemo odvažnost i ako hoćemo da, pokažemo da smo mi drugačije kova nego oni prijetodni s kojima se borio Hulago, otići otićemo na njegovu teritoriju. I to se i desilo. 1260. po Miladiju, pokrenuo je kutu, sakupio ogromnu vojsku koja se toga, prije toga spremila. Oni su svakako bili spremni. Ja sam već vama govorio, znači memalici koji su došli na vlast, oni su svakako, znači njihova vojska je bila sakupljena većinom, s tim sad napravljena još mobilizacija, većinom bila sakupljena od djece koja su uzimana ili zarobljavana i e, koji su čak nisu bili od muslimana i uvođeni u vojsku, davali, da, dati su im posebni uslovi odgoja e, i vjerskog e, i, vojničkog i onda stasaju u, borce, u i tako da i to je trajalo nekoliko generacija, tako da je došla ova generacija. Znači, on današnji jezikom rečeno specijalci, komandosi. Tu su oni bili svakako. A onda još uz znači, dobro se pripremili i materijalno i još imaju podršku od, znači, mobilizacija napravljena od svih ostalih članova društva. Što znači e, time je znači, dobra priprema urađena. I onda slijedi... 56. 56. Ne može, ne može. Ne može, ima događaj, bitke, detalje, to je šteta propisa. Znači, ovdje prestajemo. Krenuli su, prešli su Sinaj i otišli u Palestinu. Svanak Allahu meve bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu Ne Nemojte, znači ima detalje u bitci. Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam